Hemen egiten diren eh, gauza gehienek bezala, ardura eskaintzaktu galdea pusatzen. Ezpada eskaintzen ez da galdeik. Galdea ez da bere baita egiten, baita ezpada. Baina eh, ara ibarra hoen gira eh, denen artean dinamizatzea, biziaraztea, bon, animaleko apalkada egin zuen populazioak eta behar zen zerbait egin eta uh, bada dinamika bat ohi urte untan txaurik edo gehiago biziarazteko berriz herri aldeok eta dinamizazione horrek du menturaz uh, berdin interesaraziko enpresa berri batzu edo emengo jendek ere nahi baute enpresa txipi batzu muntatu edo nu nahitik nahiz, eh? galdeik ez da baita espada, baina uh, sinesten dugu hainiz gure lugaldean eta sinesten dugu hori ere uh, berdin uh, martxatuko dela eta karriko duela eh, zeait gehi-gerri eh, gaineko ibarune.